El nuevo orden. El nuevo orden musical. Perreito, como en los viejos tiempos. De esos que te ponen bien contento. De esos que son para bajar bien lento. De esos que te hacen perder todo el conocimiento. Perreito, pegadito contra la pared. De esos que la gente te pide otra vez. De esos que le gusta poner el DJ eso que bailamos todas las bebés. Pe, perreito, pe, pe, perreito, pe, perreito, pe, pe, perreito, pe, perreito, pe, pe, perreito. De eso que le gusta poner el DJ. Pe, perreito, pe, pe, perreito, pe, perreito, pe, pe, perreito, pe, perreito, pe, pe, perreito. De eso que bailamos contra la pared. Siempre ando clean, siempre ando full. Ah, siempre flow caro, you know how I do. Siempre en lo oscuro, nunca donde luz. Siempre mami, nunca y mami, no soy como tú. Eh. Me roba el show cuando bajo slow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta. La que dispara y nunca falla. Uy, hay que no le gusta que se vaya, bitch. Fuera que llegó Mariah. No me busques papi, sino dale Perreito, pe, perreito, pe, pe, perreito. De esos que le gusta poner el DJ. Pe, perreito, pe, pe, perreito, pe, perreito, pe, pe, Perreito, pe, perreito, pe, pe, perreito. De esos que bailamos contra la pared.